Irailak zortzi gaur astelena data hau berrion albistegia duzue, berriozar irratiaren albiste emankezuna, ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi mendialdean ikasturtea hasi da jada. Lomzeri ez aldarria zbeteriko mobilizazioan itzen usteko ikastaroa dugu hasi berri dena xabi, esan bezala pasaden ustiralean hasi ziren mendialdeko ikasleak ordea, berriozar institutokoak aste honetan martxa hartuko dute. Berriozarko udaleko aurreskolak eh, Chicagoko arkitektura saria jaso du. Berriozarko udaleko aurreskolak Chicago Atenium International Arkitektura Howard 2014 saria jaso du. Munduan diren arkitektura sarien artean garrantzitsuenetariko bat Nafarroan indako obra batek lehenengo ze jaso du. Javier Larra Zinigo Begiristain eta Inaki Bergera Nafar arkitektoek egindako proiektua New Yorken elkartutako nazioarteko epaimaiak hautatu zuen, Chicagoko Atenium eta arkitektura arte diseinua eta irikintza ikasketen Europar zentroaren izenean, berriozarko urtsintxa aurreskolak, regio emiliako Eskolako, italiarren eredua dauka oinarri izan ere, aurrengelak plaza batean inguruan kokatuta daude, plaza elkarrekintzarako topagunea eta jarduera komunak egiteko lekua baita. izen ematea 2000 damalau 2000 damabos ikasturteko udal jarduera eta ikastaroetan kultura, gazteria, berdintasuna eta adinekoak saileko dal jardueretan eta ikastaroetan izena emateko EPEA irailaren amabostetik emeretzira zabalik egongo da. Informazio hau modu zabal eta zehatzako batean berriozarko bizilagunen artean banaturiko argibide liburuskan aurke daiteke argibide liburuska hau ere udalaren web gunean iru ubebikoitz.berriozar.es horrialdean eskura daiteke xabi. E, Euskararen astea beroketa fasean dago. Horixe bai antolatzaileak kuadrilen arteko desafio ikuskizunean parte hartzeko animoak banatzen hasiak dira berrio zartar kuadrilen artean desafioa Euskararen eguneko bazka lostea girotzeko sortua izan da eta horretan kuadrilak bertxotan dantzan edo antzezpenekin elkar lehiatzen dira irailaren nugiko desafioa o ikuskizunean parte hartzeko hauzalor euskaltegian eko dendan eta kale berri tabernan izena eman beharko da. eta kirolen atala irekitzeko berriozar futbol elkarteari dagozkion asteburuko partien emaitzei helduko diogu orain garazi eh, regionaleko motilek esateko honez hasi dute denboraldi berria atzo lehiatu ziren Unibertsitate de Navarraren aurka lehen hartu emanan zelaian eta regionaleko mutilak irabazle suertatu ziren bat eta iru Luis Miguel Gallo entrenatzailearekin hitz egiterik izan genuen atzo urixe luzatu ziguna. Luego, pues, sucesivamente, hemos tenido alguna, alguna ocasión hasta que ha llegado el segundo gol que en una jugada elaborada eh, Y bueno, ya nos hemos puesto con el marcador a favor, el equipo se ha sentado mucho más, ha tenido más el control del balón y, la, y el tercer gol ha llegado pues por una lucha de un balón que hemos conseguido robar y bueno, pues hemos, eh, hemos rematado. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer diogarko iragarpenak arazi. Zerua tarteka odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak, zak parra txiki ertainak eta trumoitxoak botako ditu aukera handia gurekin, egunaren bigarren partean norabide aldakorrekoa aizea ula hiliko da, egunaren lehen partean ego osagaia nagusituko delarik eta ipar osagaikoa atxaldean noski bolada gogorrekin eta oso gogorrekin ekaet zeremuetan temperaturei daukionez maksimoak gutxi jetxiko dira gaur xabi. Eta hau ezan da guztiak aborko albistikiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, FMko eun puntuzo hortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.